i cili plotësisht e predikoi dhe e përcolli fjalën e Allahut xhelle xhelaluhu tek ymmeti i tij. Armiqësi nuk kemi ndaj askujt përveç ndaj zullumqarëve të cilët bëjnë shkatërrim dhe fesat në sipërfaqen e tokës. Ju të cilët bartni përgjegjësinë para Allahut xhelle xhelaluhu. Përgjegjësi të bartjes së emanetit më të shtrenjtë të pa konkurrencë, emanetit të davetit apo të thirrjes islame. Të thirrjes islame që duhet me e çu te çdo njeri. Te çdo familje, te çdo fis, te çdo fshat edhe te çdo qytet. Ju jeni ata. Nuk gaboj nëse ju tham të gjithëve, nëse ju nuk lëvizni me predikimin e fjalës së Allahut xhelle xhelalu, nëse ju nuk punoni me fjalën e Allahut, Kush po mani i myt, kush po shpresoni që punon me këtë fjalë? Nëse ju nuk e predikoni fjalën e Allahut, nuk e lavdroni dinin e Allahut, nuk e praktikoni dinin e Allahut, kush veç jush? Prandaj o vla musliman, ndije veten, me përgjegjësi të madhe, ndije veten se obligime, obligime i ke para madhnisë së Allahut xhalla xhelalu. Allah i udhëzoft ty dhe mu. Këtë obligim ka dasht Allahu ty dhe mu me na dhon për arsye se na ka pajisur me kokë t'shëndosh, me mend. Përndryshe, Gjallesat tjera nuk e kanë pranua këtë emanet. As malet, as qillnat, as toka, as kafshët. Ti je ai që duhet qeverisur në tokë të Allahut, nën qiellin e Allahut, me din të Allahut, me plan program të Allahut, xhelle xhelalu. E ai plan program është Kurani, ajo qeverisi është manifestimi i punës tënde tek vllaznit, tek popullata jote. Allahu të ndihmoftë. Prandaj mos e qitni anësh prej kësaj që po tham, mos e largoni nga kokat e juja, se kemi me dal para Allahut xhelle xhelaluhu, E me na pyet për xhahillëkun tonë çka i kemi ba. Një, për ymrin tonë çka i kemi ba. Dy, për parën tonë ku e kemi fitue lekt. Tre, edhe ku i kemi harxhue. Katër, Edhe diturinë që e keni marrë, që dini diçka nga dini i Allahut, a ia keni tregu tjetërkujt, apo e keni mbyll. Keni me dal para Allahut bashkë me mua. A je duke e predikua fjalën e Allahut te shoqja jote, te baba jyt edhe te nona jote, Çka je tu bon për din të Allahut xhelle xhelaluhu? Allahu n'Kur'an na ka thonë, in tensurullahe jensurkum, po e ndihmuat dinin e Allahut, Allahun për predikimin e fjalës tij, se na jem ata që e predikojmë, Allahu ja ka shpall Muhammed Mustafa, alejhi salatu ve Atëherë kush ju rri n'kamë përsëri veç Allahut E lusim Allahun xhelle xhelaluhu Të dalim prej xhamisë Ma mirë se që kemi hy Të dalim prej këtuhit Ma të mirë se që kemi hy Dikush thotë pse shkolla hoxhë jo, asht ministria e kulturës dhe arsimit ajo që i ndreq shkollat e xhamiat kërkush s'po na i ndreq shkijet na i dogjën dyqind e tetëmbëdhjetë xhamia qeveria jonë asnji lek s'na i ka dhanë për këto xhamia Po xhamiat i ndreqin ata që e besojnë Allahun, e falin namazin dhe e kanë devotshmërinë. Allahi na boftë neve ata ja Rabbi. Të nderuar musliman, para dy dite dje jo, po pardje isha në Tropojë, Bajram Curr të Shqipërisë. E prej atyhit unë u ngjita rrugës në malësi me rrugë pa asfalt në fshatin Dragobi, jo Dragobil të Malishevës, Dragobi, se dikush po mendon, ka konë Malishevë, jo, Dragobi, shpella e Dragobisë, ku e kanë mbytë Bajram Curin. Kështu që sot do t'ju njoftoj për një çka vet kam ardhë këtu prej atij vendit prej shpellës e kam bo vizit fshatin Dragobi 15 km 15 km prej Bajram Currit në Malësi në drejtim të bjeshkëve lumit Valbona dhe fshatit Valbona ku do të bohet asfalt mrenda një vitit inshallah Allahu e ndihmoft po tham Allahu e udhëzoft edhe e ndihmoft Sali Berishën me e ndihmue atë popull nëse kishin fillue me punue mashallah Allahu na ndihmoft neve dhe atyne edhe na bashkoft dy palët ja rabbel alemin Shkova në fshatin Dragobi pardje, fshat me 120 shpi e ma tepër, me kushte mjaft të liga dhe të dobta, por ka dashtë Allahu xhel-le xhelaluhu me e bo vizitë at vend dhe me u tregue çka kam pa. E kam pa xhaminë që ka ndoshta treqind vite e ndërtuar, e që kur delni prej xhamisë, poshtë e shihni në korridor, e kam fotografu me celular, po ka dalë mirë, e kam rrit në kompjuter, te një vllai joni, Allahu e shpërbleftë, që ka marrë vendim çdo gjë që të bëjmë për xhami, ai pare s'merr asnjëherë. E do ta shifni poshtë ju çka domethonë jeta e muslimanëve. Xhami me afërsisht 300 vjetë e vjetër, tash aty flen delet edhe lopët. Ashtë e mbulume me drrasa, vetëm me copa drrasash, është e marume me gurë, mihrabin e ka aty, Inshallahu Teala Allahi na bëftë nasip me e ndërtu atë xhami. Thoni amin. Inshallah jemi na. Amin. E inshallah sot nuk po ju lipi kurgjo, sot një javë kom ju lip. Me izëm të Allahu Xhelle Xhelalu. E ju deri sot një javë që jini këtu, ka 10 euro i boni ndoshta për një javë. Inshallah. Asaj kemi me ja ndrru kulmin edhe një minare kemi me ja qitë. Inshallahu ta'ala. Kështu që për një javë kemi mundësi me pritë. Kurse ata që janë mësafira sot e s'vijnë sot një javë, mujnë me i dhanë sot, po i pranojmë edhe sot dy javë, sot një muj, dy muj, dy vjetë. Kur s'a vonë. Pa ka matë. E une duhet t'ja u lexoj një herë mas pari vjershën të shpellës së Dragobisë që mu pak a shumë m'ka prek, po nuk kam qëllimin unë t'ju tregoj letërsi dhe gjuhë, po kam qëllimin t'ju njoftoj juve me një tokë që na s'e kemi njoftë. E që Tropoja, Bajram Curri, qyteti Bajram Curr, Është prej Prizrenit shtatëdhjetë e dy kilometra larg, domethënë sa në Prishtinë afër. Ka tridhjetë e gjashtë fshatra, kanë pas njëzet e gjashtë xhamia, tash kanë vetëm dy, dhe ato janë bo masi ka ra sistemi enverist, sistemi komunist. E tash inshallah është edhe dora jonë e vllaznive tonë hise në kontributin e dinit Allahut në ndërtim të ndonjë xhamie inshallah taala. Po e lexoj qet vjersh shkurt, mandej pak ju njoftoj me kët mashkull që ju ka nejt karshi shkive fort inshallah ka vdek me iman e inshallah xhenetli. Shpella e Dragobisë. Kur tufani e shkatërroi fenë, Kur tirani e krrusi atdhenë, Mbi një breg të Dragobisë priret flamuri i lirisë. Atje nisi, atje mbaroi, atje krisi, atje pushoi, Rrufe, shkab i malësisë, në një shkëmb të Dragobisë. Vendi dridhej ai mbeti se s'tronditej nga tërmeti dif dragoi i Dragobisë trim tribun i vegjlisë. Për arsye se ka fillua aktivitetin për atdhedashuri në moshën gjashtëmbëdhjetë vjeçare. O Bajram, bajrak i gjallë, more nam, emrin, me gjak në ballë, Te një shpellë, te, te një shpellë e Dragobisë, yll i rrallë i burrnisë. Thonë, u shtri e thonë u vra, por ti s'vdiqe or baba. As te shkëmbi i Dragobisë, as te zemrat e djalërisë. As je vra, as po vritesh, legjendar Ante po rritesh. Me zjarr t'shenjtë u ndrit kjo shpellë, gjer në qiell u ngrit kështjellë, për çlirimin e Shqipërisë, katakomb e Dragobisë. Kur tufani e çthuri fenë, e prishi fenë, kur tirani krrusi atdhenë, Mbi një breg të Dragobisë priret flamuri i lirisë. I duam, na i dojmë ata të cilët e dojnë dinin dhe atdheun. E dojnë atdheun dhe e dojnë dinin. Prandaj si duket ky mashkull veprimtaria e shumanshme atdhetare e Bajram Curit, Po thotë spikati me forcë edhe në jetën politike e shoqërore shqiptare të viteve një mijë e nëntëqind e njëzet, një mijë e nëntëqind e njëzet e katër. Ai dha një ndihmesë të dorës së parë si në luftën për konsolidimin e shtetit të pavarur shqiptar, ashtu edhe në konfrontimet që i hapnin rrugë demokratizimit të jetës politike në Shqipëri. Tash unë mos bahem këtu shumë politikan se nuk jam, mirëpo, po thotë, e thrisnim të ishte aty ku situata ishte ma kritike. Dhe ai me atdhetarizmin dhe aftësitë e tij normalizonte problemin. Goditi e shpartalloi armikun në Shqipërinë e Mesme në prag të fillimit të Luftës së Vlorës, mandej pa u çlodhur ende vrapoi në Koplik, Kopliku është gjashtëmbëdhjetë kilometra përtej Shkodrës, Afër Malit të Zi, për të zbrapsur intervenimin jugosllav, një vit ma vonë asgjësoi në Mirditë komplotin e agjenturës së Pashiqit, të kryesuar nga kapetani separatist i krahinës, Më pas, i pakënaqur nga politika e diktatit të qeverisë, mori pjesë në lëvizjen e marsit një mijë e nëntëqind e njëzet e dy, kurse më njëzet e katër shpërtheu në Krumë në kryengritjen e armatosur në favor të opozitës liberale, e kështu teposhtë mos t'ju marr shumë kohë, por thotë në fund, i pafrikshëm dhe i pakorruptueshëm. Gjithnjë besnik ndaj popullit na bëftë besnik ndaj Allahut dhe ndaj juve dhe idealit që i kushtoi tërë jetën ky mashkull ky burrë nuk mund të mos bëhej i dashur për popullin mandej në fund thotë ky punim që është marrë nga libri nga Kosova për Kosovën dy mijë e gjashtë Janë studimet e hershme të këtij autorit, po thotë, Heroi i popullit Bajram Curri e mbylli jetën e tij ashtu si jetoi, me nder, me armën në dorë, shkrep i pathyshëm, i paluhatshëm, duke shkuar, shkruar, me njëzet e nëntë mars njëzet e pesë në shpellën e Dragobisë, pjesën e fundit të jetës së tij, epopenë për të mbetur i pavdekshëm në kujtesën e brezave, imazhi i një figure legjendare si rrallë bashkëkohës të tij. Unë nuk kam dalë këtu me fol për Bajram Currin. Po kam dalë me fol para juve. Prandaj po ju thamë sa herë, prej kuj po majmë shpresë na, ej ymet që na ta ndërtojmë. Na vetë do ta ndërtojmë. O vllazën, ky din mbahet me burra. Ky din mbahet me njerëz që e dojnë Allahun dhe pejgamberin ma shumë se vetveten. Na vjen mirë që në Dragobi sot një javë ni musliman i moshës 77-8 vjeçare e fali namazin e xhumas për herë të parë në jetën e vet. Jeta ymrin nuk e dim sa e kemi. Ti o musliman, ti, a e ki një shok që ende se ka falë asnjë xhuma? A e ki një? Unë thush i kam njëqind që qashtu janë. Ti a s'e ki një që s'falet kurr? Ti a s'e ki një plak që kurr abdes nuk merr? Kurr xhuma s'ka falë Ti a s'e ki një tjetër Që kurr ramazan s'ka agjëru Ti a s'e ki një tjetër Që kurr nuk e respekton Babën e vet e nanën e vet Po gjithë ofendon E ti e ti e ti E atëherë Ndalemi te fjala e pejgamberit tand Alejhi salatu ve selam me tregue pasi që ti biesh salavat një herë. Bjeri salavat për Resulullahit sallallahu alaihi sallam. Thuj Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Po thot, men daa ila huda. Men daa ila huda. Ai që thret në rrugë t'drejtë. Ai që thret në rrugë t'drejtë. Falahu ejru men ittaba'ahu. Ai e ka sevapin sikur ai që do ta bojë atë punën e mirë. Ti që po e thret në rrugë të mirë, ai po e bon tash. Ai e ka sevapin, edhe ti e ke sevapin e tij sikur me kon sikur ai tash, sa i taze e ka nis. Për herë të parë dozë droge, eja ta pimë një birrë, eja ta pimë ta çojmë ka një gotë, bile shejtani e shtin me thonë se krejt këto në qafë teme, ai p'i merr tash në qafë. Kurse Resulullahi sallallahu aleyhi vësallem na ka thonë të gjithve, men minkum rexhul, Burra! A ka burra prej juve, ka thanë, që më përkrahin mue, për me e predikue Fjalën e Allahut, për me e ndërtue dhe praktikue Fjalën e Allahut në këtë tokë? A ka kush pejgamberi po na lyp? Ngase Kurejshet ma kanë ndalue predikimin e Fesë së Allahut. Kurejshet e kanë ndalue. E don Zoti Xhelle Xhelalu. Don Allahu Xhelle Xhelalu që tash Zvicrani, Zvicran ka pranu dinin e Allahut, po e predikon. Gjermani, Francezi, Italiani, Amerikani, hini në internet kshyrni çka ju tregojnë. E ti, Baba yt, vllai yt, kushërini yt, na, na që me vllazën s'folim, na që me motra s'folim, hallkit populli hec përpara, e na ecim përmas, Allahi na forcoftë me din e me iman. O vllazën musliman, këtë gajle që kam unë, inshalla për Allah e marri këtë gajle, jau lo pjesërisht, Përgjegjësinë, gajlen edhe juve, ta ndihmojmë dinin e Allahut Xhelle Xhelalu. Prandej, kemi vendos, insha Allahu Teala, edhe në Zvicër që jam konë gjatë mujit të Ramazanit, kam tubue lekë, mjete, për me ndreq xhaminë Bajram Curr, insha Allahu Teala. Kemi me e bo insha Allahu Teala. Po kur e kom pa këtë që do ta shifni ju poshtë kur të zbritni, hedhni një shikim që para 300 vjetë është ndreq në fshatin Dragobi e sot i pash aty delet po flejnë mrenda isht bon gjys metre plehi i deleve N'te as dyer as dritare vetëm mihrabin Allahi ma mundësoft me e bo me ndihmën e juj edhe me pjesën e ndihmës teme sa kam mundësi bashkarisht dashtë Allahu do ta marrim inshallahu teala mirpo për kte do të jemi inshallah grumbullues të mjeteve xhumanë që të vije për arsye se dëkuj s'i ka qëllue groshi në xhep e inshallah deri sot në javë Do të fitoni diçka. Ndihmone dinin e Allahut. Punone fitone dinarin. Mos e harxhoni asnjë lek, asnjë cent, asnjë euro, askund. Mos e harxhoni as në cigare. As në cigare. Në tjerat harame jo se jo, po edhe në cigare jo insha Allahu Teala, sepse ki mu marr në përgjegjësi para madhnisë së Allahut Xhelle Xhelalu. Na vjen shumë keq, na vjen shumë keq kur vin vllaznia prej komunave tjera të Kosovës, Edhe xhemati Jeni Mahallës kini marrë tash emën ja unë jau kam bo sherrin juve ja ju ma kini bo sherrin mua kryesore ju ka met kila juve bajshit me shnet ai xhemat ndihmon xhamiat ka t'lypin sot më bani një thirrje njani tha na ke premtue bllokat për xhamin tonë thash po ku jini ju tha na kemi mri te kubja thash shyqyr që paskam pshtue prej bllokave po Për veti Bën mend për veti Që vetëm ti ki mu pyt Pse ky dëm i madh Pse ky shkatrim i madh Pse ky coptim i madh n'ymet Merre përgjegjësinë ti për veti Ti je sebep që o bo kjo keqe Allahi ty dhe mu në udhëzoft. E kemi pas një shok jo t'klasës teme në Arabi e në Siri, jot klasës teme, po para meje 2-3 vite ka qenë. është një shtet në Afrikë ka emnin Mali, Mali. Është në Afrikën e Mesme, kush e din gjeografinë pak. Alxhiri, nër Alxhir është Mali, tani është Çadi, Mali qaty janë, është një shtet qaty. Shtet afrikan, ai Musa emnin po e përmendi inshallah â gjallë, si mos â gjallë Allahi na bëftë bashkë në xhennet. Ka qenë i zi katran natën ftyrës, s'u ja ke pa veç dhomët. Musliman Allahi në xhenet na bëftë bashkë ja Rabi. Një ditë s'po çohet me hi në mësim. Edhe në xhaminë e medresës po kan. Në xhaminë e medresës po kan me lot. Askujt nuk po i përgjigjet. Ka ardh drejtori në 77-ën meselan. Para njëzet e dy viteve, kur unë talebe jem kan në Sham, në Damask, ka ardhë drejtori po i thotë, çu po të lutem, hajde çu. Drejtori po i thotë jam, ai veç po kan e ka ul kryt, edhe po kan. Çou kadalë, çou, çou, çou, u çu. E shtini në zyre, çka ki? Ku po mësojmë e kemi pas veç, ku po banojmë konviktin veç. Çka ki e tha sot jam kon m'i trazue talebet për saba dhe s'jan çu me falë saba namazin me kohë. Ani, tha unë po e di vetin përgjegjësi pse ata s'jan çu. E sa largë me ardh me na trazu ai kan, 20 minuta në kam me ardh me na trazu e kon. Talebe sikur unë Subhan Allah Ani çka ka Tha pse mos me u çue Kam tash unë kam gabimin Pse ata s'jan çue s'e kanë fal namazin me vakt në sabah Se namazin në sabah që nuk çohesh është namazi i munafikve Namazi i sabahit namaz i munafikëve, nuk çohen munafikët për namaz sabahit. Shejtani i mund, i mund jau lidh nyjet në qafë edhe ata në sabah flen, më falni për shprehje flen në sabah si qent, që rrin gjithë natën e në sabah s'çohen gjithë ditën. Sabahi është namazi i munafikave, për qat sebeb ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Kush shkon në namazin e errët, në terr, pa dritë, ato janë dy sabah, dy namaze, sabahi edhe jacija. Kush i fal këto dy namaze nëpër terr, që shkon, domethonë, spriton, s'ka sifat munafikllëkit, unë atij ja siguroj xhenetin. Subhaneke ja Rabb. Allahi inshallah s'na mund shejtani me ni ezanin, me ni zile, me ni celular edhe me s'u çu. Allahi na pshtoftë prej sifatit të munafikëve. O vllazën jepni zor namazit t'sabahit, keni kujdes. Mos e bani namazin e sabahit traditë të munafikëve kur të teket më 9, më 10, më 11 m'u fal. I dyti person që më ka munue në jetën time si, si talebe, e këto kam lexue. Abdullah ibnul Mubarek, Abdullah i biri Mubarakut, Abdullah ibnul Mubarek, e ka pas një shok që të pandashëm jan kanë, të pandashëm, Allahi na bon të pandashëm sa të jemi gjallë e ishalla në xhenet na ban bashkë. Ata kanë qenë shokë të pandashëm, mirëpo ai shoki Abdullahin e ka pa shumë të naltë. Krejt populli po folin mirë për ta, krejt po e respektojnë shumë për ta, Abdullah ibnul Mubarekin. O çudit po thotë, pse ky kaq ka mrri, a une ku kam met, ky vetvetit po i thotë qështu. Subhanallah Një natë janë kanë në xhami bashkë namaz të akshamit. Mas namazit të akshamit ka kap terri, errësira, nata. Edhe ai qiri që kanë pas, qiri ka mbaru, ai shkopi që o ndez, ajo pisha që, që i ka bo pak dritë. O fik, Edhe ka shkua Abdullah ibn Mubareki me e marr një tjetër, mirëpo prej kur o fik e deri ka shku me e marr një tjetër, nëpër terr s'po sheh bateria s'ka pas sikur na, KEK-i me s'u konë fare, po edhe tash me konë po na le pa dritë, kur deri kur ka shku e deri kur ka ardh, ka marr kohë, a 5 minuta, a sa i ka marr me e gjet, Errësira e natës, kur e ka ndez, kështu e ka vu aty, ai shoki i vet e ka këqyrë, ky ish kon lajt me lot, ish lajt me lot teposhtë. Shka ki, tha Ibnul Mubarek, mos t'ka kafshu ndonjë insekt, mos t'ka hongër diçka. Tho jo, po shka ki që je bo kështu krejt lot, tha e kujtova errësirën e vorrit, Pesë minuta s'u ni bon anter, çka kam me bo n'vorr, para melekve, e s'pata kah m'ia majt, veç me kajt, atëher shoki i vet i tha, o s'ki faj ti çi po t'dojka dikush, se tash po të kuptoj kush je ti. Ubej ibn Ka'bit, Ubej ibn Ka'bit, një sahabe, ka qenë lexues i pandërprerë Kur'anit, pa nale ka lexue Kur'anin, shumë ka lexue Kur'an Ubej ibn Ka'bi. Edhe një ditë pi thot pejgamberi, "O Ubej, urdhno ja Resulallah." Tha, O Ubej, Allahu më ka urdhënue me të thonë ty me ma lexu. Tha, Ja Resulallah, Allahu më ka përmend mue? Tha, Po o Ubej, Allahu të ka përmend tye para melaqeve mbi shtatin qiell. Para melaqeve mbi shtatin qiell të ka përmend. Tha po o Ubej edhe emnin ta ka përmend edhe mbiemnin llagapin i kuj je e Ubej ibn Ka'bi me lexim të kuranit e ka fitue këtë titull edhe këtë nalësi ja ka nis me qajt para Resulullahit sallallahu aleyhi sallam Allahi na bënft lexus të kuranit edhe praktikus